This is for my lady and my sexy gal. This is for my lady and my sexy gal. This is for my lady and my sexy gal. Sexy gal, sexy gal. Si esta soltera, ven menea y dale, yeah, yeah. Si esta soltera, ven pégate y dame, yeah, yeah. Rápamelo y culea, mami, rápamelo y culea. mami, rápamelo y culea. Rápamelo y culea, mami, rápamelo y culea. Y si estás soltera, olvídate de las coleras. Prende tu puro y ponete cómoda. Que no cualquiera te va a poder incomodar. Y los movimientos que me tienes todo sudar. Pégate, pégate, pégate. Que conmigo te vas a entender. Pégate, pégate, pégate. Esta noche te quiero tener. Esta noche Che papi, vamos a rapar. Porque sabe que tú y yo vamos a combinar. Para ti me pongo sensual. Yo my number one. Me siento un fire. Con ganas de rapar hasta en la playa. Pero baby, si tú me fallas, te mando lo loco que te estalla. Rápamelo y culea, mami, rápamelo y culea. Rápamelo y culea, mami, rápamelo y culea. Rápamelo y culea mami, rápamelo y culea. Rápamelo y culea, mami, rápamelo y culea. Dame el C-U-L-O. Estoy cansado que me diga que tengo que ganármelo. Esta noche por ahí quiero dártelo. Ese hilo con la boca voy a quitártelo. Tú eres mi bella, yo tu perro en celo. Así como yo ando, te pongo hasta gemelo. Esta noche se raspa el suelo. La nueva ola, el movimiento paralelo. Tú tienes tu porte y tan fuerte como el niña sin corte. Solo dime cuáles van a ser tus aportes para hacerte un reporte. Que la tanda del rap pero soporte. Espero que soporte Solo rapa y culea. Tú eres una dulzura, así como la lea. for my lady and my sexy gal. This is for my lady and my sexy girl Sexy girl, sexy gal. lo y culea, mami, lo y culea. lo y culea, mami, lo y culea. lo y culea, mami, rápamelo y culea. lo y culea, mami, lo y culea. a one shot, one year shot. Y'all in the pretty, pretty, pretty gal, you don't know.